із постійним завжди потрібним канонічним текстом. Чому ж техніка письма цих приписок в копії інша в палеографічному відношенні, як самий текст тієї ж копії? Не будемо довго зупинятись на цих явно фальшивих приписках до пам'ятника явно XIV віку. Повернемось знову назад. Папери Сулакадзева про які вже згадано було, кинуть проміння на низку наших запитань. В описях раритетів, що колись належали Солакадзеву, добре для того часу, описано того самого молитовника Володимира, про якого йде у нас мова. В Чернетці однієї з доповідних записок, що переховуються в наших паперах. Кому, куди і ким вона складалась, невідомо. Молитовника описано так: Молитвенник Василя Великого, Писан красними буквами, з изображенням святого Іоанна і святого Василья начальные слова писаны зверями и птицами. Писан по Рождеству Христову 999 года. Крім цього, ніяких інших визначень. От як цей молитовник описано в каталозі бібліотеки Солакадзева, на який ми вище посилались. Книга 7. Молитвенник і служба святого Василия. Писан чистим уставом, без розстановок, но точки єсть кое-где. Насупротив цього описання На берегах подписи великого князя Владимира, Добрыни, Чердинца, Саблича, патриарха Никона и прочих. Далее картины святого Иоанна писаны красками, золотом. Держащий свиток, картина святой Василий также красками, древность письма и красок видимы. Ще далее. Буквы заглавные, фигурные, изображают ныне зверей и птиц, а другие — род лент или искусство связанных. Вышиною в четыре вершка, шириною три вершка, на 218 страницах. Почти каждая страница — 16 строк. Насупротив этого на берегах письмо и пергамен сходны со славным Астромировым Євангелієм 1056 года. Це все, що з приводу молитовника маємо в каталозі бібліотеки Сулакадзева. Але цього досить поки що. Звернімося до другої записки про ту ж таку бібліотеку що її складена після смерті Солакадзева хутким почерком доброго писаря. Цей опис має назву записка о бібліотеці госпожи Софії фон Готч. В паперах три примірники, її чернетки і чистовий. Починається записка між іншим словами. Известный в свое время археолог в черновику любитель наук закреслено і замінене археолог Олександр Салікадзев неутомимыми трудами своїми. более 30 лет беспрерывно продолжавшимися, собрал знаменитую библиотеку. В цій другій записці молитовник з'являється в іншому освітленні. Молитвенник святого великого князя Володимира которым его благословлял дядя его Добрыня, заключающий две службы, святой Иоанн Златоустова и Василия Великого с их изображением, красками, древние рисовки, буквы заглавные, фигурные, изображают зверей и птиц, а другие — род лент или шнурков, искусно связанных. Писанные на 218 страницах, на каждой почти странице 16 строк. Обряды литургии во многом разнятся от нынешних. подписанный святым великим князем Владимиром